шижем шишне каш. Шірбе алғастры, шишлі жижім, аслади керлере шірбе, Куш хупма білмерім епсавныжым, шумамра бір әзі жүкебе. Эппүртрияк, манан ұжы вырын, эсташта жүрейдін шабарза, санбатна ұштан ғайзаға жырын, качы бұжын шумын ұтмазан. Шымылмар утмашкан жумыр видер, хулжине вырцасын невелер. Хальде пулыш майып хадер. Эх, мінма пірле и бір. Шіребе қалғасры шешірі шешім. Тіксім кандық тәчі шуталза, Шақ савада шырдымеп савныжым. Хамбюртре булныжын ваданза.